bakotxak be sekretia bat du. Ben kuxelia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko non zuen? Zinema zitzegiten hastu mara izan. Ingelz ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da,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 Ongi etorriak entzule, gaur abiatzen dugu emankizun honen denboraldi berria eta zesango esango dizuet, gailera suri bat dudala betetzeko gogoekin, denboraldi berria ugaria eta aberatsa izanen delakoan ez da, gogotsu gaude beintzat eta gaur gure lehen ataluntan ba, proiektu polit bat ekarri nahiko genizueke lenik eta behin. Hain zuzen ere, Arabako Oion herrian arte sorkuntzaren bidez helburu sozial bat betena izan dute auzotarren arteko bizikidetasuna hobetzeko helburuarekin. Eta emaitza, diska bat izan da, mursegorekin atera dutena. Ba maite harrota jauregirekin mintzatu gara, proiektu berezionen inguruan, eta berauk zera kontatu digu. Mm, bueno, hau justo Frantziak Frantzia ditatorren e, eh, proiektua da Nubo Komandeteak, esaten zaio Nouveau Commandeter, komandotario berriak eta bueno, hau pizkat eh, honen oinarria da mm, lehenago mezenasak eta bueno, eh, dirua, dirua zuten ero poterea zuten hoiek enkargatzen bazituzten artelanak orain e, Nubo proiektu e, proiektuenen xedea ero da herritarrei ematea potere hori ba, bat enkargatzeko, ez? Eta kasu honetan, ba, oiongo, oiongo bi langile sozialek ez duten proiektu bat, izan ere, ba, oionen etorkin, e, etorkin asko daude, e, bizi dira, ba, hori, Euskaldun, Euskaldun eta Sarabat, Arabat arreza parte e, Arabiar eta, mm, bueno, jatorri Arabiarra duten jende asko, Pakistan arrasko, Egituak, eta, bueno, leku berezi bada mugandakoen mugandagoen leku bada eta bueno ba hori ba elkar bizitza nahiko nahiko bueno liskar asko dituzte herritarren artean eta bueno ez da oso ez da oso fluidoa esatzen dana ez elkar bizitza eta bueno len az, e, azaltzen hasi naizen moduan ba hori oiongo bi bilangile sozialek aurkeztu zuten proiektua orduan gauza izan zen e, herritarrek mm, enkargatzea artelan bat eta kasu honetan erabaki zuten izatea diska bat. Osea, artelan horren forma izango zela disko, diska bat. Ba, Murxegoren euneko eun oion diskak izanen du segida, eh? gurean, kantuz kantu emankizunean, maite arroita jauregi edo Murxego izango baitugu gonbidatu. Berekin izan dako solasaldia osoki entzuteko aukera ederra izango duzue ostiralontan atxaldeko lauetan. Japonieraz banekin, ez nintzateke manikin Tokio tokitan dago eta neska mutil jeikin Manekineko katua dago bezu altxatuan Atorra torka ibili da bileskua askatuan Manekineko bi hurri, gure ondora etorri Kenduko dizkian huelkarri bizpailu zorri Ai, ai, ai, ai, manekineko nekatu Besoak oran zaltxatu Zugazkeratzean ari bat duzun begi bat liskatu Ongietorri zozoa Izkuntza bat bakarrean Azko beroagoa goa ez aldan dozena batean Frantxesek dio bienbenu ingeles ez moldatzen naiz ni Yes, I do Welcome esan da lastan txoegin Katu kutxu noni Manekineko hurri Gure ondora etorri Kenduko dizkio muekarri Bizkairu zorri Ai, ai, ai, ai Manekineko nekatu Besoa gorantzatxatu duzu gazteratzea nahi baduzu begi bat Lore min zido Bienvenida, bienvenido Euskaraz kabia ezaten da gazteleraz nido Rusame pogita nie uantajin izto jabilen Ongitorrian emateko daude mila bide Pa, pa, pa dantzatu Katu bat noiztik abian, txoriak noiztik zaskian Ongi moldatu daitezke biak artetan agian Manekineko bi hurri, gure ondora etorri Kenduko dizkion hueltarri, bizpairu zorri Ai, ai, ai, ai, manekineko nekatu Besoak oran zaltxatu, zugazkeratzean eraduzu Begi bat listatu Bak badio ator Zukari segi jator Tximiztetatik libratutan badeza duzu hor Zorte hona biderkatu Azti gaiztoak usatu Izurritea kutikan eta trumoiak izutu Manekineko miurri, hurri Gure ondoran etorri kenduko dizkia huelkarri bizpairu zorri Ai, ai, ai, ai, manekineko nekatu Besoa goran zaltxatu Zugazteratzea nahi baduzu begi bizkatu Pa, pa, pa, pa, pa, pa, ...Cultur Alea. Eko sagarraren nadarraren puntan puntaren Eta sagarra interesatuko gara orain edo sagarrari buruz eginiko lan baten inguruan mintzatuko garain zuzen umorez eta laitasunez sagarrak gure herrian ez paradisuko garaietatiko nahi izan dituen esanai guztiak plazaratzen dituen kaleko ikuskizun multidisziplinar bat ba, esteinatu berri baitu oinkari datza taldeak eta ika teatroak. Sagartu du izena, beraien azken ikusgarriak, eta oroar dantza, zuzeneko musika eta antzerkia uztartzen ditu. Norkaritu ote du kantu eder hori, txiruriruri, txirurirura, norkaritu ote du kantu eder hori, Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo. Baukari dantza taldearen eta Ika teatroaren azken obraz interesan gaite zen orain. de sagarra dela Ez dago sagarrik erdian ez badu. Hori da. Erran bezala, Ika Teatroko zuzendari den eh, agurtzanein txaurraga dugu telefonaren bestaldean. Kaixo egunon? Egunon. Zer modu zabiltzatea? Bueno, ondo, <laughs> planean. E, zuen irugarren lana da, oinkari dantza taldearekin elkarlanean eh, burutu duzuena, esagartu eh, baino lehen e, amantalen ahotsa eta Euskal Herriko kostaldeko arrantzalen emazten bizipena kontatzen dituen itxasoren emazteak ikuskizuna ere ba, egin baitzen duten elkarrekin. zer ematen diozu elkarri? E, zer nolako elkarlana suertatu da zuen artean? Bueno, ba, amantalen ahotxe izan zen e, eh, elkar ezagutu genuen momentua, hori etzan gure ekoizpena izan, baizik eta amantalen ahotxean elkartekoa, baina horre elkar ezagutu genuen, eta, eta bueno, banik e, eh, beraien gan bezakit ba, freskotasuna, e, eta mm, batez ere ilusioa ikusi nuen, ez? Ba, ba bueno, Euskal Dantza tradizionaletik abiatuta, <clears throat> ba, bide berriak ba, ezagutzeko ba, ilusioa ikusi nuen, eta bueno, pues igual eurak nigan ba, ba eskarmentua, ez? Eta bueno, ba horre e, fusio bat egintzan e, eta gure lehenengo elkarlana e, izan zen onkari kataldiaren elkarlana ba itxasoen emazteak, eta bueno, ba ubigarren hau, zagartu ba oraintxo ondu dugu eta eta bueno ba gustora gaude <laughs> gustora bai e, umore zalaitasunez eta bizi bizi sagarraren inguruan mintzo zaretelan honetan zer kontatzen duzu eh? Bueno, ba, orengo e, urratxorria izan da e, kalerako pentsatutako ikuskizuna izan dela, eta ba, zagarra du bihotze do oinarri, eta bueno, ba, izan zan pixka bat, ba, nineu e, zagartzale amorratu izan nahi <laughs> eta eta gero bezalde, ba, bueno, ba, horrezek ba, asko pentsatutu zidan ere, ba, bueno, ba, donostian bizitak ipuzkoan, ba, bueno, ba, ikusika zagarrak ze indarra daukan, ez, ba, ba Gipuzkoako ba, ba, ekonomian ere bai eta eta bueno pues bat e, sakontzen hasi nintzan ba eh sagardotegien inguruan e, ba, bueno, ba, Gipuzkoan batez ere zein dar izan duten sagardotegiek e, <clears throat> eh, edo zagarraren inguruan eraikitako baserriek tolariaren inguruan eta guzti hori Eta, bueno, pentsatu nun jo, ba, hemen Euskal Herrian zagarrak eh, indarra hundia izan du, eta gero, bezalde, ba, pentsatzen azten zara, ba, zagarrak historian zehar zenbat esan nahi ezberdin izan dituen, ez? Ba, azita, zagar perfektu modura edo edo zagar ustela, edo nesuri den ipuña, niltonen zagar izpiratzailea, bueno, pues, esan nahi eh, hain batez, asko eta asko gainera, eh, emakumezko eta, bueno, ba, horrek ere, ba, bueno, ba, horrek ere izan zun, bere eraginan igan, eta, eta gero ikusita bera ere elementu gisa hain dinamikoa, hain borobila, hain dantzaria, ba, ba, bueno, ba, pentsatu nun, hause daukera, eta, eta, eta, bueno, pues alaze hasi zen jaiotzen zagartu, ez? Poetika handia duen eh, lana bat eh, izan da? Bueno, ba, nik uste dut e, badula hortatik ere bai, e, bueno, ba, hori ba, bada ere nire estiloari lotuta dagoen zerbait, ez? E, ikuskizun bizualak, e, poetikoak, e, kontzeptutik e, abiatuta, eta orain gonetan, ba, bueno, ba, hortek ere badauka, noski bezala, etzen neu, enun eh, neure neurea sentituko ez. Eta, eta bueno, gertatzen dana da, ba, orain goan plazara goazela, eta, eta plazan, ba, ba, lehen esan duzuna ez, bizi-bizi <clears throat> goaz, freskotasunez, alaitasunez, eta poetikaz, eh, ba, poet, atmosfera poetiko bat ere sortu nahian ez, ba, ba bueno, esan nahi batekin, ibilbide bat auka, zagarra zagaztitik hazi, e, eta e, zagardoa bihurtu artez. E, ibilbide hori plazan ere ikusiko du ba, ikusleak, eta, eta bueno, ba, ba hainbat erritmo ezberdinetan ere murgilduko dira, e, eta bueno, gainera lujo bataz, musika zuzenean daukagu, inaki diedezeke eh, sortua, espreski, <clears throat> ikuskizun honetarako, eta da, bueno, bera eta e, ikertegeria biak daude ba plazan, gurekin e, zagartu dantzatzen, Orduan ba, ba, bueno, ba ikuskizuna padauka eh zentzu horretan antzerkia, musika eta dantza biltzen ditu, beste behin itxasoaren emazteak ere hori zei izan baitzen ez, ba, bi, iru elementu horiek ustartzen zituen, eta orain ere ba, dramaturgia baten menpe lan egin dugu, eta bueno, ba, miren gojinola aktorea ere, ba, eskenan dago antxe, plazartien. Mhm. Ari bat segitzen du ikuskizunak? Bai, bai, noski, bai, bai. E, nik berez dantza dantza egitagatik ez dut eh, ulertzen e, ikuskizun utz e, eh, bezala esan nahi dut azken batean e, nire <laughs> e, nire fortea da ez eta eta dramaturgiak egiten ba, bueno, ba, horretan ibiltzen naiz ez eta kasu honetan ere bai ba, ba egin beharrean ikuskizun utzu bat non dantzari zagarrarekin dantza egiten duten bueno pues ba, es ba, batago eta eta mm, hori egoteagatik egotea batik ere uste dut, ba, bueno, ba, emozioa ezberdinak sortzeko baukera mm, e, sortzen dela ez, eta ikuslea, ikusleak ba, bueno, ba, bilbide hori gurekin batera egiten du ez. Eta bezala, ba, bueno, ba, zagaztitik azita, ba, zagarrorrek jarretuko duen bidea e, zagardo bihurtu arteraino, ba, hori ere ikusiko dugu gure tradiziotik azita, baina e, e, ba, historian zehaz, zagarrak izan dituen, tartean, zagarrak izan dituen, esan nahi ez berdin hoiek ere plazaratuz, baina denak, ba, bueno, bata, ba, bai, ba, esan bezala, hildo bat jarraituz. Uhum. Dagoeneko aurkeztua izan duzu plazan, ustaian estrenatu bai uten lana, eta urtik e, eh, ibiluide bat eginen duzu ezenako harrera izan da, lehena? <coughs> Ba, benetan ederra. E, jenteari asko gustatu zaio, edo gustatzen ari zaio, e, bai gauet, bai eguerdian, nik uste dut hori daukala, ez? Ba, ba jolaz, jolaz bat adera dantza, dantza koreografiak eniko gil dantzariak sortuak dira, e, nire lankidetzarekin, eta orduan, ba, ba, bueno, ba, benetan, e, jentea, ba, bueno, gustora dago, txundituta, posik, eta, eta, bueno, eta berak ere badauka aukera ba, azkenean gurekin dantzatzeko ere zagartu horretan, ez? Ba, e, esaten dugun moduan bukaeran, bide berriak e, bizi nahi badituzu, koske egin eta zagartu. Eta bueno, pues hori ze da, konbidapen hori egiten dugu jenteari ez. Zagarrari koske egin eta zagartu. Mhm. Irailaren erditxuan izango duze ondoko itzordua? Bai, ba, amazeian urretxun egongo gara eta amazazpian ernanin. Mhm. Eta iparraldera etorriko zarete? Bueno, <laughs> nahiko nukenik, bai, bai, bai, konbidatzen ditut iparraldeko eh, programadore kultura teknikari guztiak, etorreik ezen ikustera, eta benetan eh, ikuskizuna merezi duelako. Eta iparralden ere noski, ba, ba, bueno, ba, berdin, berdin, hemen eh, egualdean bezala, ba, funtzionatuko lukelako ez, eta, eta bada, bada gure asmoa ere horra, Eh, gogoate ilusioa daukagu horra joateko. <laughs> Ba, osongi agurtzan honekin geratzen gara, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken? Bueno, ez, ba, ba bueno, ba, nik uste dut olako em, fusioek e, eh, o, ba, oinkarika ez, ba, ba, badutela ez dakit zerbait berria aurkezteko eta eta bide berriak ustartzeko ere aukera ematen dutela, ez? E, kasu honetan euskal dantza tradizionaletik abiatuta <clears throat> ba beste bide batzu jorratzeko eta eta uste dut baola egin behar dela, ez? Astu gabe nondik atozen eta zer garen baina, baina bueno, aurrera egin eta mundura zabaldu. Eta bazagarturekin, ba, ba, bueno, baina ikuste dut mundura zabaltzen e, ari garela bai zagarra, bateke zagardu gile batek esan zian, bat garaia <clears throat> zagarrak horrelako omenaldi bat izateko ez. Eta, bueno, nik ez dut omenaldi giza hartu, baizik eta e, bueno, ba, e, horiek erabiliz, ba, beste, beste lan bat egiteko, era orkesteko aukera bezala ez, baina esan zidan hori, ba, bueno, ba, polita iruditu zitzaidan, batez ere, ba, zagardo gien elkarteko baten nagotik entzun da ez, pentsatuz, ba, bueno, ba, asmatu dugu geurea ere kontatzen, baina, baina, baina berriak irekita ez, ez bere horretan geratuta. Ba, azken mezunekin geratzen gara, e, eh, agurtzen noin txaurraga, esker mila, gure deia, erantzun izan. Zuei, eskerrik asko. Geldira ziko zara mara, mara, zara hondo xume zipristin toto. Doi doi gizendu sagarrondo tibir Ogei urtez gero egunen zara potolo Zure barrez txintxilikatuko dira Armia make uritsuaren txantxua Zure txulotan gordeko kakagoria. Kakagorri lapu Gizarte torriko zaizu bat idila Sagarrondo maite, sagarrondo txuri Txuri gu maiatza, sagarrondo loti Zuniko berriaz, princesa ibudit Ekin ean bareak zurri behira Zure fluituak noiz jau Baus izan da gaurkotz genuena eskaintzekoa eta guratletik, ba, besterik ez bihar arte esaten dizuegu, kultura tala mentxe bururatzen dugu, gaur juntza taldearekin bukatuko dugu gure mankizuna, biharkoari begira jarri nahiko genukerako. E, eh? bihar, jakizuek, kultur jatalean, untza taldea izango dugula jaunta jabe, untza taldeko josune arakistain izango baitugu gombidatu. Ba, bihar hartzen zule, izan ongi, aio.